Eta paibazko da Euskal Herria bihotzien alkartiak barnek aldeko enpresen eh, do laguntzen eh, jarrekitzen du. Eta horren berri ardezagun, Kler, horra bekilan egin hon. Egin hon. Hain zinetik aipatu karta delako bat mm. plantan eman zunela, hebenko saltegi eta komertxion eh, berri emaiteko eta informazionea argiki biltzeko. Aldi juntan, urunago juiten zide alkartar zuneko opai edo eskentza delako ekilan? Bai, ebe, eh, kuntur handut eh, gitzak uh, eh, indar bat egin din lan ur zabalik denentako, irandian bezala karta horrek ilan, ara karta hasteko karta hoi edo zerrenda jakiteko zuin saltegi zabalik den ze proposatzen din, ze tenoiak eta hoiko atzamaitena haldela betzigue webgunin, eta hortan badira ezin eta fiutan hogei bat uh, igantxek, bai, uh, eta hortan diena, Eta hor, egin gian, ega pentsamentik, azi egiten eh, egiten ahal gynin, nur eh, zabalik ez den entako, eta Franco guano behitxera guano zeratuk eh, batzen zena. eta gogozta tatu ega nula bintzen ahal. Eta hor, egin diag ube uh, mailan ze egiten, ze egiten zen, eta beste lur eta gertu ordin bon kado horiek, eta bizpahiu saltzegi uh, uskal erri barnekuk hortan sartuk, eta harremanetan uh, eh, plantatzez. Ikus dugula bortzatu ziela uh, karga heli bat pakatzeko, sos hunkitzeko behar zela haste bat fu eguti, eta behak behar zela eh, desmartxak egin. Ordin eguk plantatu diaigu erretanian bezala guen uh, etxeki durazko eskaintzak papea, eskerik hainitxe aian dezoka edo bon kado solidaire horroik, uh, izigari aiza duk, klientak uh, en aldetik, jun behar da pehi web gynilat, uh, eh, hor baduk manatzeko pape bat betratzeko, izena, maila eta eta bar, uh, markatzez, haitatzen duk uh, zenbateko euro nahi gian egin, uh, behar dik hor justu izan hogei eurotik goiti, eta zuin saltegi eta nahi duk, nahi duk eman, Uh, hortan baduk zerrenda bat, nun agertzen tien ziu ehun uh, igantxeik eta tienak peribazko kerko kidiak uh, parte hartzen dena uh, bonkadu solidario hortan eta susenka eh, egiten ahalduk gui uh, biraman, biramentu bat euros, edo euskoz eta gu geho manaketa hoi tratatzen jaigu soz utzultzen dugula osoki uh, saltegiai ez duk uh, kargaik ez duk bate frezik Eta hor, eh, guk egiten dugula, eh, kajik bi hameneko edo bi begun enartin. Eh, eta klientak e-mail bat gorten dizugu, eta erraiteko, saltzegia uh, zabalik izan ondun, ben joskitak egiten ahaldila, eta balio horoi uh, egiten ahaldi ebai urte undarrilat baliatzen ahaldila parka uh, bonkado, bonkado horiek eta hori justo e, zerratuik dinentako, ala ez zabalik dien e, saltegientako ebai balio din? Zerrenda horretan horro batitzak, batitzak zumaitek zabaltu egina deja, eta zerratuik dienak, pentsatzen jari uai sogitaz gila biegun antolatu dugula eta ikusten jaigu bonkadu zuiten tela nur zerratu den. Mena normalki uh, e, oentako zabalik uh, e, zabaliduk, um, e, justu peibazko karko kide izan behar, mena ikusten jaigu gentik, hola egiten dira nur zerratu den uh, eh, saltegieta. Mhm. Eta hoi funtsin eh, zer da helbuia, bon, bako txak be josketak egitea, bena azkenin eh, nahi saltegian laguntzia hor behitin bai. jarrenkioa trezorri edo esku gaineko sozen aldetik. Hoi duk behar bat izie kargaidi bat pakatzeko, trezorri horrena emendatzeko, eh, lotxoa bat begiatzeko, ben klienta ekilane bai, eta klienter edo onur esten klienta ebai, jakin azte egiten ahaldila, uh, waidanik zerbait ben ekonobian laguntzeko aija dela, fit eh, eruiten dela, ez batik jargaik, ez kliententako, ez saltzegientako, eta guk dugula eh, antolaketa hoi uh, jamaiten, justo erraiteko, mugatu dela, hoi uh, maiatzien hamar hartino eginen dugula, normalti saltzegi uh, hor behiti zabaltu, zabaltu behar, ageiko behar balin bada luztatu, lehen esperientza bat, izanen duk, e, mena hor ikusten diegu be, bi eguna uh, izanik, uh, kajik uh, bosten, be, bosten malaketak egin itiela eta hoikur uh, goe